Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Այսօր տեղի է ունեցել ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Ալիևի հայտարարություններին պետք է հետևի միջազգային հանրության կոշտ արձագանքը։ Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել։ Քարինտակում տեղադրվել են առաջին արևային ջրատակացուցիչները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել հունիս ամսին Քամու եւ տեղացած կարգուտի հետևանքների վերացման օպերատիվ շտաբի մի խումբ անդամների հետ պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում պետնախարարը նշել է, որ անդրադարձ է կատարվել իրականացվող աշխատանքների ընթացքին եւ մի շարք անելիքներին, որոնց պատշաճ կատարման ուղղությամբ նախագահը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ ներկայացվեցին այն վնասները, որոնք որ գույքագրվել են եւ արձանագրվել են համապատասխան պետական մարմինների կողմից ընդհանուր առմամբ գնահատելուց հետո մենք ունեցանք հետևյալ պատկեր, որ Ստեփանակերտ քաղաքում որպես 20 բազմաբնակարան շենքերի ընտանիքների ամբողջական վերանորոգման կարիք, որոնցից ըստ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկությունների արդեն շուրջ 12-ում աշխատանքները սկսված են։ Անհատական բնակելի տների որպես մասնակի պետական աջակցություն քաղաքապետի կողմից ներկայացվել է, որ համադրվում է շինանյութեր գյուղատնտեսության առումով արձանագրվել են շուրջ 9500 հեկտար կարգատարությունից վնասված հողատարածքներ ընդհանուր առմամբ գումարային արտահայտության բավականին զգալի չափեր են հասցվել, որոնց մոտավոր ֆինանսական գնահատականը տատանվում է 1.5 միլիարդից մինչև 2 միլիարդ դրամ ամբողջ հանրապետության վնասները։ Որոշակի մասով պետությունը կհատկացնի գումարներ, որպիսի օգտագործողներին տրամադրի պետական աջակցություն։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այսօր տեղի է ունեցել ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մինչ նիստի օրակարգային հարցերին անդրադառնալը խորհրդարանի նախագահն անդրադարձավ վերջին շաբաթների ընթացքում խորհրդարանի կատարած հիմնական աշխատանքներին համանadrության վերապահված լիազորությունների շրջանակներում։ Այնուհետև քննության առնվեցին օրակարգային հարցերը ըստ հերթականության։ Արցախի հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարանի դատավորի Թափուր Պաշտոնը համալրելու նպատակով բարձրագույն դատական խորհուրդը ազգային ժողովի նշանակմանն է ներկայացում Դավիթ Հակոբյանի թեկնածությունը թեկնածուի ներկայացրեց բարձրագույն դատական Հանրապետական խորհրդի նախագահ Գայանե Գրիգորյանը։ Դավիթ Հակոբյանը տեխնատների ցուցակում է 2016 թվականից, այնուհետև անցել է Բարտավիր ուսուցում արտադրության ակադեմիայում եւ ընդգրկված է տեխնատների ցուցակում արդեն բդս որոշմամբ Դատավորի տեխնացուն նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց իր կենսագրական տվյալները, որոնց կապակցությամբ падգամավորները հնչեցրին մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես հարց տրվեց, թե ինչու դատավորի տեխնացուն պարտադիր զինվորական ծառայություն չի անցել։ Հարցն առաջինը տվեց падգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը, այնուհետև թեման իր հարցում շարունակեց падգամավոր Արսեն Արստամյանը։ Ինչպես է ստացվում, որ Դավիթ Հակոբյանը չի անցել ծառայության, բայց ստացել է լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Դավիթի ակվելնորի ռիալ տեխնակությունը իր ծառայության վերաբերյալ ունի օրենսդրական խավորված հավաստի տվյալներով ազատված հիմքերով են զինգրկույկում են նշված այդ հարցերը ավելի սուգիր են կտա օրենքով սահմանված է նա չի խուսափել նա չի փախել ուղղակի ունեցել է համապատասխան հիմք որը օրենսդրորեն կարգավորված է այդ հիմքով նա ազատված է պարտադիրից Հարց ու պատասխանին հաջորդեց փակ գախնի քվեարկությունը, որի արդյունքում Դավիթ Հակոբյանը ձայների 18 կողմ եւ 12 դեմ հարաբերակցությամբ նշանակվեց Արցախի հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր։ Ըստորակարգի հաջորդը ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցներ։ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար падգամավոր Արթուր Թոմասյանն առաջարկեց падգամավոր Արամ Գրիգորյանի թեկնածությունը, ով նույնպես ազատ հայրենիք խմբակցության անդամ է։ Խոր խորհրդարանը հաստատեց առաջարկված տեխնացությունը։ Արենի խմբակցությունը առաջարկում է Արամ Արամարիսի Գրիգորյանի տեխնացությունը նա բացի բժշկական գործությունից ունի նաև տնտեսագիտական գործություն։ Մենք քննարկել ենք նաև տեխնացությունը ոչ միայն հայերենի խմբակցություն, այլև կուսակցության նախագահի Արայիկ Հարությունյանի հետ միասին։ Այնուհետև երկրորդ ընթերցման ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվեց դատախազության մասին օրենքի նախագիծը։ Այն ներկայացրեց արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը։ Նախագծի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետը 11-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետը, 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը, 14-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետը շահագրել հետևյալ խմբագրությամբ իրականացնում է դատախազության համապատասխան նախատեսված իրավաստ շրջանակներում օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ։ 28 կողմ եւ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ օրենքն ընդունվեց։ Օրակարգային մյուս հարցերի խումբը վերաբերում էր ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված եւ առաջին ընթերցմամբ ներկայացված օրենքների նախագծերին։ Այդ շարքում առաջինը տեխնիկական կանոնակարգման մասին, ճապումների միասնականության ապահովման մասին, ստանդարտացման մասին եւ հավատարմագրման մասին օրենքի նախագծերն էին, որոնք նույնպես արժանացան ազգային ժողովի հավանությանը։ Նիստում տեղի ունեցավ նաեւ կառավարության հետ պատգամավոր թագավորների հարցու պատասխանի ընթացակարգ, որին հանգամանալից կանդրադառնանք այսօր լրատվականի մեր վաղվա թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն խաղաղ բանակցությունների միջոցով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Ռազմական հռետորաբանությունն ու սուր ճոճելը անտեղի են ցավալի, եթե ոչ անհեթեթ։ Ներքին օգտագործման համար նախատեսված լեզուն եւ բանակցային լեզուն անհամապատասխանություն ունեն։ Բանակցային սեղանի շուրջ անհրաժեշտ է ավելի պատասխանատու եւ խելամիտ կողմ լինի, նշել է արտգործնախարարը։ Միջազգային հանրությունը պետք է կոշտ կերպով արձագանքի Ադրբեջանի նախագահի նման ռազմատենչ հայտարարություններին։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ոչնչացնել Արցախի տարածքում գտնվող բոլոր ռազմական եւ ռազմավարական օբյեկտները։ Ինչ վերաբերում է սպառնալիքներին, ապա ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ հայկական կողմը տեխնիկապես կարող է ոչ միայն ոչնչացնել Ադրբեջանի ռազմական եւ ռազմավարական օբյեկտները, այլև Ալիևի նստավայրը եւ նույնիսկ Արցախի դրոշը տեղադրել այնտեղ։ Ադրբեջանի բոլոր օբյեկտները մեր հասանելիության գոտում են գտնվում։ Սակայն ի տարբերություն Ալիևի մենք ոչ բարբարոսներ եւ ոչ էլ նացիստներ ենք նման սպառնալիքների եւ գործողությունների դիմելու համար, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա նաեւ Ալիևին խորհուրդ է տվել ռազմատենչ հայտարարությունների ֆոնին ուսումնասիրել երկրորդ աշխարհամարտի ռազմական քրոնիկան եւ ցանոթանալ նացիստական Գերմանիայի առաջնորդի ճակատագրին։ Բաքվի իշխանությունների սրտով չէ սահմանների հանգստությունը եւ Նախճեվանի ուղությամբ սահմանում լարվածության աստիճանը սկսել է աճել որպես հիմքեր ընտրվել սեփական վերահսկողության ներքո կամ չեզոք գոտում գտնվող տարածքների, այսպես ասած, ազատագրման ռազմավարությունը։ Չեզոք գոտիների դեմ ոտնձգություններն առանձին հարց է։ Այն թե ինչպես են ազատագրում իրիսկ ենթակայության տակ գտնվող տարածքները, սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական հատվածում վաղուց արդեն հեգնանքի ալիք է առաջացրել։ Սակայն ադրբեջանական իշխանություններին կատարվածի ծիծաղելիությունը քիչ է հետաքրքրում։ Ջոջուխ Մարջանլի գյուղի ազատագրումից հետո, որը երբեք չի եղել հայերի հսկողության տակ, ընթացքի մեջ դրվեցին Նախճեվանի ուղությամբ այսպես ասած հաղթաթղթերը՝ գյուղը, գինու գործարանը եւ անանուն բարձունքներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական քարոշիամեքենայի վարկածով նրանք կարողացել են իրենք իրենցից աներևակայելի ջանքերի գնով 11000 քառակուսի մետր ազատագրել։ Աննախադեպ հաղթանակ։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպել էր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից կազմված խմբի ուղևորությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի մոտ գտնվող Արենի տարածք։ Այո, հարևան երկրի զինուժն առաջ էր եկել եւ բարձունք էր զբաղեցրել։ Գերիշխող մասին միևնույնն է հայկական կողմն է տիրապետում եւ հակառակորդի ցանկացած ագրեսիվ գործողություն կանխվելու է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոք քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը։ Բակարագորտը իր բոլոր առաջխաղացումներով իր սեփական տարածքում կամ ինչպես հաճախ բառախաղի համար ասում են միջդիրքային տարածությունում որով է առարկայական առավելություն չի ստացել ոչ միայն դիրքի նկատմամբ, ոչ մի ճնշող գերադիր դիրք չունի եւ այդ տեսադաշտը մի փոքր որից երևում է Արենի գյուղը իրենց կամ միջպետական ճանապարհը ըստ էության ոչինչ չի կարող տալ որովհետեւ 3-4 հարակից դիրքերից հայկական կարող են հայտնվել կրագիտակ եւ ճնշող կրագիտակ միևնույն ժամանակ թե այս տեղամասում թե նախորդ դիրքում իրենց այլ բնակավայրեր ավելի մոտիկ հեռավորության վրա են մեր կրակադիրքերից։ Ոչ ճանապարհը, ոչ Արենի գյուղը իրենք չեն կարող կրագիտակ պահել սովորական հրացիկային զենքերով, ինչպես իրենք կեղծ ներկայացնում էին տեսանյութում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել։ Նման դիտարկում է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան պատասխանելով թերթ ԵՏՄ-ի հարցին, թե ինչ կարծիքի է Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հայտարարության մասին, թե Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հիմնարարցումը շտապես ունեցել է ճիշտ եւ կառուցողական դիրքորոշում։ Արդյոք Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը փոխվել է։ Մարիա Զախարովան նշել է, որ ինքը չի կարող հաստատել կամ հերքել Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահի հայտարարությունը, հորդորելով այդ հարցով դիմել նշյալ կառույցի մամուլի ծառայությանը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը սրվի։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հարցերը չեն կարող մեզ չանհանգստացնել։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորման օկտին, ասել էր Վոլոդինը։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզյանն ընդունել է ամերիկացի հայտնի բուսաբան հետազոտող Ժոզեֆ Սիմքոքսին ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն երկարաժամկետ եւ ծերտ համագործակցության ուղղությամբ։ Արդեն օգոստոսին կձեռնարկվեն առաջին քայլերը, որոնց նպատակն Արցախի գյուղատնտեսությունն արտերկրում ավելի ճանաչելի դարձնելն ու Արցախի հանրապետությունում նոր մշակաբույսերի մշակման նպաստումն ու արմատավորումն է, ինչպես նաեւ հանրապետությունում օրգանական գյուղատնտեսության ծավալների ավելացումն ու ինտեգրումը միջազգային հավաստագրման դաշտին համապատասխան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ Քարինտակ համայնքում մեկնարկել է արևային ջրատակացուցիչների տեղադրումը։ Համակարգերը տեղադրվել են համայնքի 8 ընտանիքներում։ Համայնքի ղեկավար Մղթար Արուշանյանի խոսքով աշխատանքները սկսվել են 10 օր առաջ, համակարգերը նախատեսվում է տեղադրել 132 առանձնատներում։ Ծրագիրը մեծ նշանակություն է ունենալու ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային վիճակը բարելավելու համար։ Բացի առանձնատներից Արևային ջրհատակացուցիչներ են տեղադրվելու նաև համայնքային տանը, հանդիսությունների սրահում, մանկապարտեզում եւ դպրոցում, նշել է Մխիթար Արուշանյանը։ Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերության բաժանորդները հաճախ են գովազդային հաղորդագրություններ ստանում այս կամ այն խանութից կամ ծառայությունից։ Ինչու ենք մենք ստանում այդ առևտրային կառույցների գովազդային հաղորդագրությունները առանց դրանց մեր բաժանորդագրության։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Մեկին հետաքրքրում, մյուսին նյարդայնացնում է առանց իր բաժանորդագրության, առանց ցանկություն ու կարծիք հաշվի առնելու ստացվող հաղորդագրությունները։ Արդյոք սա անձնական տվյալների հրապարակում չէ Ղարաբաղ Տելեկոմի կողմից։ Այս հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակbaşնետիրական ընկերության տնորեն Կարեկին Օդաբաշյանից։ Դվյալ խանութը դվյալ բիզնեսը ուզում է SMS ուղարկել, ասենք, բաժանորդներուն եւ երբեմն գտնի, որ նաեւ գնդրեն օրինակի համար բաժանորդներ, որ Ստեփանագերդում գաբրեն կամ այլ ռեոններում գաբրեն, եւ մենք բարդավորված ենք այդ այդ ծառայությունը իրենց դալու մեր բազան այդպիսի բազամն է, որ չենք կնալ դարան չադել օրինակ համար, եթե Քարեկինը ճուզեր որ SMS տանա, չենք կնա Քարեկինին անունը մեջից հանել, որովհետև եթե Քարեկինին անունը այդ բազայի մեջից հանենք, դա կնշանակի որ Քարեկինին համարը փակում ենք։ Իսկ չէ որ առանց բաժանորդների կարծիքը հարցնելու է այդ ամենը տեղի ունենում, ասենք ես չեմ ուզում այդ գովազդը ստանալ։ Միթե դա անձնական տվյալների գաղտնիության խնդիր չէ։ Գաղտնիության խնդիր չէ, որովհետև տվյալ, ասենք, խանութը չգիտի ցեղամարը մենք իրենց չենք դալիս մեր օղակի մեր համագարկի միջոցով դվյալ տեքստը ուղարկում ենք ինքը չգիտի ով է ինչ է անուն ազգանուն հաստե հերախոսը համար բացարձակ չէ դիկա չենք դրամացում նույնիսկ մենք դիկա չուզեցինք անել հայաստանում համագարկ կա որ օրինակ եմ ես երկու համար ունեմ հայաստանի ինձ SMS դու կհարկելի բարոն օդաբաշյան այսինքն դվյալ բազայի մեջ նաև իմ անունս կա հիմա իրենք դերևս անում են ավելի չեմ քաղաքավար լինելու համար, բայց ճիշտ ասած դա ես չեմ ուզեր որ դու իա խանութը իմանա որ Օդավաշյանին է գնում։ Ճիշտ է համարս չի իմանում։ Մեր մոտ դա դիգա չեն անում։ Մեր մոտ միայն տեքստը ուղարկենք։ Կարեկին Օդաբաշյանի խոսքով մենք որևէ կերպ չենք կարող խուսափել այդ հաղորդագրությունները ստանալուց։ Պարզապես դա բջջային հեռախոսակապի օպերատորների կողմից մատուցվող եւ աշխարհում ընդունված մի ծառայություն է, որը շատ մատչելի է գովազդատուների համար, ու մենք ուզենք թե չուզենք ստիպված ենք ստանալու այդ գովազդային հաղորդագրությունները։ Յուլիա Վանյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 30-ից 35, հովտային շրջաներում մինչև 37 աստիճան տաքություն։